Saviq Talqon g'aziti. Saffon ibn Umayya Vahab ibn Umayrni ko'say qilmoqchi bo'layotgan yahudiylar va munofiqlar o'zlarining razil suiqasdini va o't quyruqliq harakatlarini to'xtatmayotgan bir paytda Makka doirlarining kativishi Abu Sufyan ibn Harb o'z qavmining siyosiy o'rnini asliga keltirish va harbiy kuchini ko'z-ko'z qilish va ozroq badal to'lab ta'siri zo'rroq bir ish qilishni o'ylab yuratdi. U Muhammadga qarshi bir qitim urush qo'zg'amig'icha ayol kishiga yaqin kelmayman deb qasam ichgan edi. Shunga u bu qitim o'z qasamini amalga oshirish uchun 200 otliqni boshlab Madinadan 20 kilometr yiroqlikdagi Nayf deb atiladigan bir tog' bag'riga kelib tushdi. Lekin u Madinaga oshkora hujum qo'zg'ashga jur'at qila olmay, qaroqchilarning harakatiga o'xshab ketadigan bir turlik buzg'unchilik harakati elib bordi. u tun nisbi bo'lganda madina tavasiga o'g'irliqchi kirib yahudiylarning kativishi huyay ibn axtafning uyiga keldi va uning ishkini chakdi huyay tun nisbidagi bundoq chaqirilmagan mehmondan ishkini ochqili unmadi shuning bilan bu yerdan yenib salam ibn mushkam shu vaqtdagi bani nazir yahudilarining kattasi va qo'shimcha xazina begi edi salam ibn mushkamning uyiga kelib eshikni chakdi salam ибн Мушкам uni xushalliq bilan qabul qilib uyiga boshlab kirib ziyofat берди ва uning sharpiga aroq tortdi ondin uningga madina vaziyati va hozirgi ahvolini so'zlab berdi va tun nisbidan o'tganda abu sufyan o'zining tushgan o'tiniga qaytib kelib o'z odamlaridan bir qancha kalla kesarni tanlab madinaning ariz tavalkiga hujum qilishga avatdi ular bu yerda bir tarafdan daraxtlarni kesib tashlab, yana bir tarafdan o't qo'yib kuydirib, dal daraxt, bog' varallarga buzg'unchilik soldi. va kechda bog' oyilinib qo'nib qolgan bir ansori bilan uning bir og'inisini uchirtib qilib, ularni o'ltirib etib Makkaga qarab tikevatdi. Rasululloh bu xabarni anglagandan keyin darhol harakatga kelib, Abu Sufyon va uning odamlarini qo'g'lashga otlandi. lekin ular yengilroq qaytish uchun oziqliq va boshqa ta'minotlardan talqon qatorliqlarni tashlab o'tib nihoyatda tez qochqanlik uchun musulmonlarning qo'liga tushmay qoldi rasululloh qarqaratul kidri degan joyg'ichi qo'g'lab berib ondan qaytdi musulmonlar qaytishida mushriklar yo'l bo'yi tashlab qochgan talqon bo'xchilarini terib olib keldi shuning uchunmi bu qitimqi harakat savq ya'ni talqon g'aziti deb ataldi Vaqa Badr g'azitidan 2 oydan keyin Zulhajja oyida yuz berdi. Rasululloh Madinada o'z o'rniga Abu Lubaba ibn Abdul Munzirni qoldirgan edi. Zi'amri g'aziti Zi'amri g'aziti Uhud g'azitidan ilgari Rasululloh o'zi bevosita rahbarlik qilgan bir qitimliq cho'ng harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Muharram oyida elib berilgan edi. Vaqaning sababi mundoq. Madina axborotchilari Rasulullohga Bani Su'laba va Muharif qabilalaridan zo'r bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofi rayonlarga hujum qilmoqchi bo'lib etibdi degan ma'lumotni yetkazdi. Shuning bilan Rasululloh musulmonlarni g'azotga chaqirdi va otliq, piyodalik bo'lib 450 kishilik qo'shinni boshlab, dushmanni usidla tunjuqtirib etishga otlandi. O'z o'rnida Madinada Usmon ibn Affonni qoldirdi. yo'l bo'yida musulmonlarning oldin charlig'uchi qismi bani sulaba qabilasidan jabbor ismli bir kishini tutib olib rasulullohning oldiga ilib kirgan edi u kishi rasulullohning davati bilan musulmon bo'ldi shuning bilan rasululloh uni bilolga topshirdi va bilolning nazoratida qo'shinning yo'l boshlig'ichisi bo'ldi dushman madina qo'shinining yo'lga chiqqanligini anglabla tog' qirlarga tarab o'zini chatga ilib ilishdi Әмма Расулуллах улар топланған Зиәмре деген су буйыга етіп беріп, шу елі сәпәр ида сақ бір ай яки азырақ кем тұрып, бәдәвиләргә мусулманларның әрби күчіне көрсетіп қойды ва уларның хайвесini yerге урып, дилләргә қорқыныш урқыны теріп қойғандан кейін зәпәр белән Мәдинеге қайтты. Кәб ибн Ашрафның өлтүрүлүшү Kəb ibn Əşrəf Yahudilər içində İslam dininə və müsəlmanlara hökmənlik qilishdə Rasulullahqa til təkküzüb azar verishdə və İslamğa qarşı tərtib təşviqat elib verib qutratqulluq qilishda ən əşəddi ot quyruq şeytan idi. U atı tərəfdən ərəblərinin Bəni Tay qəbiləsidən, yəni Bəni Nəbhan cəmiyyətindən, anısı Bəni Nəzir Yahudilərdən idi. u o'zining boy zardorligi davlatman bayoshatligi kelishgan qomiti va yetishgan she'riy talanti bilan butun arablarga to'nilgan bo'lib madinaning sharqi janubida bani nazir qabilasining orqa ko'chasidagi hashamatlik bir qo'riqda o'ltirardi bu ablag musulmonlar badrda quraysh qo'shini bilan tutishib ularni yengibdi va ularning yuqori katvoshlarning hammasini o'ltiribdi degan xabarni anglab puti ko'ygan to'qidak beorom bo'lib tipirlab ketdi va Bu rost xabarmi? Ular qurayishlar arablarning ko'zi. Alining sarkilari. Qasam qilamanki, Muhammad ashularni yengib g'olib kelgan bo'lsa, yer yuzida o'milab yurgandan yerning tagiga kirib ketgan ming yaxshi, dedi. u anglagan xabarning barhaq rost ekanligini jazmlashtirgandan keyin qaytadan azvaylab rasulullohni va musulmonlarni hajvi qilib kopshig'ili turdi u musulmonlarning dushmanlarini ko'kka ko'tarib ularni musulmonlarga qarashtirishga kuch ko'rdi u buning bilan qanoat qilmay tugi bilan makkaga keldi u makkada bani sahmiy jamoatidan mutallib ibn abu vidoaning uyiga tushib qurayishlarning badrda o'ltirilgan o'liklariga yig'lab ularning ichini echitadigan marsiya g'azallarni o'qidi u she'rida rasulullohga qarta ularning o'chmanligini qo'zg'ab darhol urushga otilinishga chaqirdi u makka kotillari bilan eg'iz burun yolishib yurayotgan mazgilda abu sufyon va boshqa makka mushriklari uningdan sanga bizning dinimiz yoqamdi yoki muhammadning dini yoqamdi ikki tarafning qaysimizning tutgan yo'li to'g'ri deb so'ralganda u tap tortmasdan sizlarning tutgan yo'linglar natcha hissa to'g'ri va afzal buningdan hargiz ikkilanmanglar deb javob berdi bu haqda alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi ular kofirlarni ko'rsatib bular ya'ni quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi to'rtinchi sura ellik birinchi oyat kab madinaga qaytib kelib o'z she'rlarida musulmonlarning ayollariga til uzatdi va ularni intoin qabih tillar bilan haqoratlashga boshladi ish mushi yerga yetganda rasululloh sahobalarni yig'ib kab ibn ashrab Alloh va Allohning payg'ambariga azor yetkazayotdi. Uni qaysinglar bir taraf qilib o'talaysizlar dedi. Shuning bilan bu ishqa Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishri va Abu Naila, asli ismi Salkan ibn Salama, Kab ibn Ashrafning imildosh qarindoshi edi. Haris ibn Avs va Abu Abasa ibn Hibriylar o'zlarini otidi va Muhammad ibn Maslama bu fidoilarning bosh qo'mondoni bo'ldi. Kəb ibn ashrafning o'ldirilishi haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki rasululloh Kəb ibn ashrafni kim ucuqduruyutudu? U Allahqa va allohning payg'ambariga ko'p aziyat qildi degan. shuning bilan Muhammad ibn maslama turib "Ey rasululloh Kəbni o'ldirishimni xolamsan?" degan. rasululloh ha albatta xolayman." deganda Muhammad ibn maslama "Undaq bolsa, ey rasululloh mening uni ishontirishim uchun ba'zi yolg'on yopur so'zlarni qilishimga ruxsat qilg'in degan rasululloh bo'ludi degan shuning bilan muhammad ibn maslama kab ibn ashrafning qishig'i kelib bu odam bizdan to'la sadiqa ioni so'rab joq to'yg'izvatdi rasulullohni demakchi degan edi kab bu sizlarga tehi oz buningdan keyin texmi to'yisizlar Әмді біз оныңға башта әгішіп қойыптық. Hazırca onu taşlıb etsək səhət buludu. Şuna onu hazırca taşlıb etmək turaylı. Keyin əhvalğı qarab bir iş qılarmız. Bizge bir iki tatıq xurma ötünü verip durğun. Buludu. Amma birer nersanlarını minin yenimde görüge koyuşunlar gerek. Nemini görüge koyuşumuzunu xalaysan? Ayallarınlarını koyunlar. Sen degen ərəblərinin içi de ən çiraylıq şəxs tursan. Sening yeningda qiz xotinlarimizni qoldirib, qandaqmi xotirjam o'ltirg'ili bo'ladi? Undaq bo'lsa, o'g'illaringlarni qo'yinglar. O'g'illarimizni go'riga qo'ysak-ku bo'ladi. Biroq kichik bolalar o'z ara tillashib qolsa, bir ikki toti xurmaga go'riga qo'yilgan deb haqoratga qoladi. Bu avlodlarimiz uchun o'chmas ornumuz keltirdi. Shunga eng yaxshisi biz sana qurol yaroqlarimizni go'riga qo'yaylik, dedi va uningga qurol yaroqlarini elib kelishga deyishdi orqadan abu noila kelib muhammad ibn maslamada qildi u kabining yeniga berib bir dam she'r ashor haqida paranglashdi ondan uningga ey bagzodam kab man yeningga bir hojat bilan kelibdim uni aytsam boshqalardan sir tutishga kapolatlik qilgan bo'lsang dedi kab shunda qilay dedi abu noila u odam ya'ni rasulullohning kelgini biz uchun bir balo bo'ldi butun arablar bizni dushman tutib bir yangdan qo'l chiqardi maishat yo'llarimiz itilib bola chaqalarimiz ochliqda qoldi tanlarimiz o'ruqlab bir tera bir ustixon bo'lib qoldik qisqasi biz o'zimiznimi bola chaqalarimiznimi jafo mushaqqatga tiqdiq dedi va muhammad ibn maslama qilgandek rasululloh ustidan uning shikoyat qilgan kishi bo'lib oldi Ondan u yana parang davomida mening bir qancha yaqin og'inlarim bor. Ularmo menga o'xshashlar hojatman dardmandlardan. Shunga men ularni mo oldinga boshlab kelsam, ozroq bir narsa setib berib, xayri saxovatligingni ko'rsatib qo'ysang bo'pti bo'ptikan, dedi. Haqiqatanmi qaltis ish bo'ldi. Ibn Maslama bilan Abu Noilalar ko'zlagan maqsadga yetishdi. Chunki Ka'b ibn Ashraf Әмді бұларның бір топ адамны башлап құрал ярақларыны көтеріп келішіне ят санымайтты. Hijriyening 3-chi yili Rabiul Avvalning 14-chi kuni kech havo intayin uchuq opaq oydin edi. Mazkur fidoilar Rasulullohning uyiga jam bo'ldi. Rasululloh ular bilan Faqiul G'arqat degan yergacha billa chiqib, ularni mundoq deb uzitib qo'ydi. Bismillah. Allohning ismi bilan menglar. Ey Alloh, bularga yordam qilg'in ondan uyga qaytib kechichi namoz o'qib parvardigori alloh taologa iltijo qilib chiqdi idoiylar kab ibn ashrab turayotgan qal'a oldiga yetib berdi oradan abu noila ullik to'lab kabni chaqirdi kab tushmoqchi edi qo'y qilg'ili uzun bo'lmagan ayoli uning oldini to'sib bundoq olam bemahal bo'lganda nega borsan bu ovoz manga go'yo qonning hidini tarqitayotgandek anglanayotidi dedi gap ular degan mening do'stim muhammad ibn maslama va imildosh qarindishim abu noilalardir undoq bo'lmagandimi mard degan o'limga va'da qilsinu vafo qiladi degan gap bor dedida ondin atir patirlarni chechib ularning oldiga chiqdi kishining dimiqini g'idiqlig'idek esil puroqlar uning tarpidan lop lop kelib turibdi gap түшүп болгуча abu noila hamrohlarga gap chiqqanda men uni пурган bo'lib chechidan tutaman men uning каллысыны мәхкәм tutib olganimni ko'rsanglar darhol qilich урыңлар, deb урынлаштырыш qildi gap төвәнгә төшүп иде, улар белән кызгын саламлашты ва чакчак кылышты. Андан Абу Наила тәклиф аһаңында сөз ичеп, "Эй кәп, мақыл болсаңыз, параңлашкач, ши пул әҗүзгәчә kechilik oydin saylis qilib kelgan bo'lsak devidi kap ixtiyoringlar dedi shuning bilan ular parang selishib tuvanga qarab minishdi ular ketib o'tib bir agmiga borganda abu noila man bugungidek xushburoq edni edilmagan edim ajab esl atir ekan deb qo'yuvdi kab ibn ashrabga yalmondi darhol u mag'rur qiyofatga o'tib albatta shundoq bo'ladi da chunki mening yonimda bugun eng go'zal arab qizi atir patirlarni chechib meni kutdi emasmi dedi abu noila manga beshingni purib olishimga ruxsat qilarsanmi degan edi jab ibn ashrab bo'ladi deb to'xtab berdi abu noila kabning bo'ynini mahkam egib quchoqlab purg'anni qildi va hamrohlarg'imi puratdi ondin yana yo'lini davomlashtirdi va birdan mong'andan keyin yana bir purib olsam devidi Yab to'xtab beshini egib berdi. Abu noila uning beshini obdan siqib bir purvolganni qildi-yu, yana qo'yib berib yo'lini davomlashtirdi va yana azroq mang'andan keyin Abu noila yana purvolay degan edi, Ka'b to'xtab berdi. Shuning bilan Abu noila Ka'bning beshini obdan tortib, raso egdi "Ha, chop!" deb buyruq qildi. Şunun bilan uning put qo'l, dumba kasalariga qilich va tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi. Lekin tun qorong'usidagi egiz past tushgan tayoq to'qmoq uningga jiq kar qilmadi. Shunga Muhammad ibn Maslama qo'lidagi joto shakllik cho'miqi bilan uning dumbisiga qattiq birni urdi-da, jotoning bisi uning oldi a'zosining yenidan teshib chiqdi. Natijada Xudoning dushmani Ka'b ibn Ashrab paloqqida yiqildi. u usti boshlariga qilish nayzlar yoqqili turganda sat chiyqarab atrofdagilarni cho'chitiyotgan edi shunga u yerga yiqilib to'pi tishlab bo'lg'icha atrofdagi barliq qal'a va qo'riqlarda g'ilpol o't yo'riqi yo'ridi fidoilar olmon talmon qaytishdi biroq qo'shin a'zolaridan haris ibn avsga o'z hamrohlaridan birining qilichi tegib ketganlikdan yorilinib qonsirab yetib qoldi fidoilar qo'shuni harratul ariz degan yerga kelganda ondan harisning yo'qligini bayqashdi shunga ular bir dam saqlab turib harisning yetib kelishini kutdi hatto bir chaqda u o'milab osta kelividi ko'pchilik uni ko'tarib olishdi va baqiul g'arqat degan yerga yetib kelividi hammaylan tang sado ko'tarib allohu akbar deb to'lashdi u yerda bularni saqlab turgan Rasulullohmu takbir ovozini anglabla ular kabni o'ltiribdi deb bildida ovozini o'nlik ko'tirib allohu akbar deb to'libatdi ikki taraf uchrashuvdi rasululloh yashab ketgaysizlar dedi fidoilar sanmi yashab ket ey rasululloh deyishdi va malun kabning kesilingan beshini po'k qilib uning oldiga tashladi rasululloh xudoning dushmani kabning kallasining ko'z oldida to'p tishlab yotganini ko'rib xushalliqidan xudoga shukuri xudoga shukuri deydi Ondan orasining yarisiga tukirib qo'ygan edi, yara shu hamon salli mazo saqib ketdi, keyin faqat og'irmidi. Kecha tong otdi. Yahudilar o'z kativishining nihoyat abchillik bilan o'juqtirib yetilganligini uqib, sarosimiga potdi va qo'rqinchidan uni ichiga tushib ketdi. ular rasulullohning odil haqqoniy ekanligini muqimliqqa buzg'unchilik qilib qalaymqonchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarga o'ttirdiki amalga xiloflik qilishga uringanlarga odil chiroyliqcha nasihat kor qilmaganda qurol kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligini bilib qilishdi shunga ular bu kativishining o'ltirilganligiga hech qandoq inkos qaytirmay jim yurishdi va ahdi paymonlarga rioya qilganliklarini bildirishib jimib qilishdi qisqasi bu zaharlik yilonchi ayollar upul topul uvullarga kirib yoshinib olishdi mana mushundoq qilib rasululloh madina ichi va sirtida yuz berish ehtimoli bo'lgan xatarlarga oldin qo'l silish usulini qo'llanib musulmonlar ichki va tashqi jihatda har xil qiyinchiliklardan yeniklab qoldi bo'hron g'aziti Bohran gazeti Hijriyaning 3-yili Rabbiyul oxir eyda Rasululloh o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan 300 kishilik cho'ng bir harbiy yurish bo'lib, Rasululloh Hijozning g'arb tarafidagi bir qon chiqadigan joy Buhronda Rabbiyul oxir eyi ondan Jumadul avval oylarida turib qaytib kirdi. Urushqa duch kelmadi. Zayd ibn Haris qo'shoni Bu musulmonlar Uhud urushining oldida qo'zg'agan eng muvaffaqiyatlik zarbadorligi eng zo'r bir qitimliq harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Jumadil oxir oyida avatilgan. Vaqaning tafsiloti shuki, Quraysh doirlari Badr fojiasidan keyin qattiq dard alamga g'arq bo'lib, ichi qon edi. Yoz kelib, ularning Shamga qiladigan yozliq safar vaqti yetib keluvdi ularni qayti g'am bosdi. Bu chaqda Saffon ibn Umayya u qurayishlarning bu yilqi tijorat safarining mas'uli bo'lgan edi qurayish qotillarga muhammad va uning odamlari bizning dengiz bo'yidagi tijorat yo'limizni aytdi uning odamlari dengiz bo'yidan ayrilmay turyotidi biz zodi qandoq qilishimiz kerak uning ustiga ashu bo'yidagi qabilalarning ko'pinchisi uning bilan ahdinomi tuzishib bir tom bo'lib oldi zodi qayerda mengish kerak aql ko'rsatinglar bu yerda turaversak bor yo'q milimizni yeb tugitimiz Bu mol bizga hamisha boqiy emas. Biz Makka xalqi yozda Shamga, qishda abashistonga tijorat qilish bilan kun kechiradigan xalqmiz, dedi. Bu haqda qizg'in muzokara elib berildi va g'ulg'uli qilindi. Oxirda Asvat ibn Abdul Saffon ibn Umayyaga yo'l ko'rsatib mundoq dedi: undoq bo'lsa, sen dengiz bo'yidagi yo'ldan mangmay, Iroq yo'li bilan mang'in, dedi. Iroq yo'li Madinaning sharqidan xeyli yiroq joydan kesib o'tib, Iroqning g'arb tarafi ondan Najdi orqali Shamga boratdi. Qurayshlar buningdan ilgari bu yo'l bilan mengib boqmag'achqa yo'l yo'linishini obdan bilmaydi. Shunga Aswad ibn Abdul Muttalib Saffonga Bani Bakri qabilasidan Furat ibn Habbonni yo'l boshlig'ichilikka elib olishga ko'rsatdi. Shuning bilan Quraysh qarvini ularning mol-mulklarini qachilab, Iroq yo'lini nishonlab, sharqi shimol taraf bilan ostog'ina yo'lga chiqdi. lekin bu karvon va uning yo'nalishi haqida ma'lumot allaqachon madinaga uchib kelib bo'lgan edi uning jarayoni mundoq bo'ldi xeyli burun musulmon bo'lgan salid ibn nu'man bilan texi musulmon bo'lmagan nuaym ibn masud ashjai bir haroq so'rinida billa bo'lib qoldi u chaqda texi haroq harom qilinmagan edi Nuaym haraqni raso ichib mast bo'lib edi, karvon to'g'riliq talash-tortishlarni va uning yo'linishi haqidagi tafsilotlarni jo'ylayotdi. Buni anlagan Salid ibn Nu'man intayin tez yo'l yurib, Madinaga kelib, Rasulullohga xabar qildi. Rasululloh buni uqqandan keyin darhol Zayd ibn Haris Kalbi boshchiligida 100 kishilik qo'shin tashkillab yo'lga soldi. Zayd intayin jiddiy yo'l yurib, oxir karvonning Najda zaminida Qarda deb atiladigan bir suv bo'yida ekanligini boyqidida ularga ushtum tot hujum qilib, karvonni butunlay qo'lga tushirdi. Safvan qatorliq karvonning egalari hech qanday qarshilik ko'rsatmayla tikivatdi. Zayd ibn Haris boshchiligidagi qo'shin karvonning yo'l boshlovchisi Furat ibn Habbani yana bir so'zda uningdan boshqa яна 2 kishini asir oldi. 100 ming dinar qimmatidagi nurg'un qochqucha oltin kumushlarni o'lja elib Madinaga qaytib keldi. Rasululloh g'animatlarni topshirib elib, 5dan birini ayirib olgandan keyin qo'shin a'zolariga tanshab berdi. Фурат ибн Хаббан Расулуллаһның далалаты белән мусулман булды. Qarda vaqasi Quraysh taraf uchun aytganda Badr fojiasining qalsa eng ig'ir, eng talofatlik bir qitimliq yo'qotish bo'ldi. Bu vaqadan Qurayshlar qattiq-qattiq cho'chidi va qayg'u alamga patdi. Ularning oldida faqat ikkila yo'l qolgan edi. Biri ular o'zlarining yo'lsiz takabburligi va yovuz niyatidan yenib, musulmonlar bilan ab va inoq o'tish yo'lini tanlash. Yana biri keng ko'lamda qaytirma hujum qo'zg'ab, o'zlarining tarixiy shon-sharpini va qadimiy izzat-obro'yini qaytadan tiklash. Shundaqla musulmonlarning harbiy kuchini bir qatim taltikis yo'qitib, ularning g'arbda Qizil dengiz yo'lini, sharqda Iroq yo'lini qamal qilaligidek mag'dirni qo'ymaslik edi. Afsuslanarligi Makka doiralari bu qatim ikkinchi yo'lni tanlab qoldi. ularning qisos elish qizg'inligi kun sayin eshib musulmonlar bilan qattiq bir elishish va ularning diyoriga bostirib berib butunlay xoni vayron qilib o'tish irodasi texmi kuchaydi demak mana bu bir qator ahvollar qurayishlarning uhud urushiga keng ko'lamda tayyorlik ko'rishiga turtki bo'ldi